Reflexiono sobre el perdón, leo lo que otros opinan al respecto y siento cada vez más que como sociedad aún no podemos transitar ese camino. Primero porque es un acto individual y por lo tanto cada persona debe asumir su propia decisión. Segundo porque los autores materiales e intelectuales de las violaciones sistemáticas a derechos humanos no han mostrado voluntad de pedir perdón y seguir la ruta que se determina para ello. No han contado la verdad sobre las motivaciones de tales hechos. No se muestran arrepentidos por ellos, acto de contrición, ni piensa recompensar el daño causado y mucho menos ofrecen garantías de no repetición. Arracha bai, hamburgotik, eta itzauek eh, zian eriak, itzauek erik eh, areianakoak dira eta bere artikulu batetik irakurriak, erik areiana betako batzuk ezagutu zuten, hori zan eman zuen izaldi batean, Kolombiako egoeraz ari zan, Kolombiako eta bere joera e, eh, partikularraz, edo gula esan baldin badain peke ari zan, eh, eh, bere ama gatu zuen, edo bere ama galdu araz ez duten e, beste, bai beste iria asko e, desagertutako artean eriken ama ere e, zagoelako, eta berak bai bere amaren, eta bai beste desagertu arazitakoen izenean e, eh, borroken jarraitzen du, agin gogorapenean jarraitzen du, eta bueno, aurreko astean iragarri nuen bezala, aurreko astazkenean izan duen elkarrekin itzaldi bat, hamburgon, nur eh, bake prozesua, edo eh, bakerako e, negoziaketak, edo Kolombian eta Labanan, eta FARC eta gobernuaren artean, eta dirudien ez, orain, gehelen erekin, atera ere, ba, Kolombiarako irtenbide bat edo prozesu bat e, ja, zein ari dira eta nolako nolako emaitza izango ditu prozesu honek ba, no, edik eta gloria gloria Kala e, abokatua emakumentzako abokatua eta giza eskubideen e, eh, defensan urte asko lan egin duena komunida izan ba, bai edik eta bai Florian ez dute horren e, errez ikusten Kolombiako jendea. E, itzaldia oso interesgarria izan zen, e, bertan zegoen e, publikoan, publikoan inguak, ja, asko zekien ekonomiako egoerari buruz, eta ez da baina beraz e, gaur egungo egoerari buruz izan zen. bai, hori batetik, e, bestetik, eta bat Ba, ba, baten bate bate e, ba, baiz ere, entzuela jakin, norako <laughs> zein, zein durraldetaz ari baina, bueno, e, egoeretaz, eta bazen prozesuetaz, eta garapenetaz ere egitegin da, ba, hemen daukagu azken, eh, azken urbintzat, Europan, em, Europan mailean, em, emandako, em, Euskal Herriko, em, e, biztanle baten e, e, atxiloketa, zuritzen atxilotu zuten aurreko astean ekonomiko parteri, eh, urte askotan bait bai e, bere bila egin dintagero, nekane txaparte egin e, portesuan e, atxilotu ezan zen, eta bueno, haren garri egin egun hauetako Euskal Herriko komunitabidetan, eta a, e, eh, zuritzen izan da atxiloketa. E, Zegon edo, edo gogora ekarri, ekarri zigun atxiloketa honek ba, berriz ere oain dela e, jai urtetatiko ba, Tomasen atxiloketa zertatuzala bai Alemanian. E, Tomasen egoera e, momentu honetan lasaitu bada ere, jarraitzen du Frantzian gaztelan, e, bere epaiz eta eta e, ere esotentzia, eta agian, agian, gauzak da izan kontatzen da izan da izan da izan da izan da eta da izan da izan da da izan da izan da izan da izan da da da baina hauek horrein dekoz e, eh, airean diren gauzak e, dira eta. Bueno, e, zer dagoen bestela hamburgo berri e, eta ba, eguzkia <laughs> ateratzen ari dela eta hori dure e, bueno, ba, maiatza delein erako e, usaila <laughs> bairotin e, ja, indartzen ari dela eta prestatzen ari dela e, eh, nola gertatu ke nola hori eta mangoren aurrera maiatzaren lehena aurten lau manifestaldi daude aburgon eh ez dira nik izan dira ba, bat hau zitala zitipatuena eta beste ba, ba, erre gautzailea edo zena eh, zuena e, bitartean edo aurreko azken eh, ba, dira e, ba, kamizaketa egonak dira lakotan lehen zerri ba, aurten gorako, lau manifestazio dira, beraz, edo, oso arde daukazu, eta eta zen eta ez, nahi bera, ba, egun buitxua, izango da, beste eta maian buitxua, ba, maiatzaren lehena. Ikamikaz, ere, aurreko azte izan zira, ba, talde, e, eta talde kurdiarren artean, eh, eh, talde turkiarren, eta, eta turkiarren esaten egunean, ba, Turkiak nazionalizak dira, e, ba, abelaldia egintuten amurgon manifestatirako, eta, bueno, ba, beraien oso fidel, ba, beraien gobernuaren alde, ba, erdoaren alde, e, eh, jatzen badakigu, ba, erdoan ze aserre dagoen, argi da, e, historia komikoa, komiko, e, ba, programa komiko bat egin ba, bai dandorrek, egungo eh, alemaneko telebistan eh, komitzen batek eh, parodia bat zuen Erdoganen eh, inguruan eta Erdoganek eh, oda Turkiako presidenteak hemen eh, kanta bat kantatzen zuen eta bueno, pixka zarregarri azaltzen zuten programa honetan ba, Erdoganek eh, horrezko aserre hartu du alemaneko ekin eta eh, bueno, presioa ondila egiten analizatu merkeli, ba, markan, markan den eta e, gazetan jau, kubitani jau, honek e, ondori jasa bizala, zampuratu, eta bueno, eh, ez da baita horretan daude orain, diplo, mundu diplomatikoa, e, eh, merkeleko nartuko duen, eh, erdoan bueno, bada, penagarria da, eta negar egitekoa da. Baina, ah, ba, oain, da torrela, dugu negar egingo, aurre jakingo jogu, gauz asko dago egiteko, eta, eta bueno, eh, umore honez, hartuko ditugu, ba, gutxienez munduan zertatzen diren tontakeri hauen, beste batzuk dira horren umore honez hartu ez daitezkenak, baina behintzat politikarien arteko eh, ikan bikauet ba, guri ere eh, farra.